Egunon guztioi ongi etorriak berriozari irretiaren sintoniara hau berrion albistegia duzue. Orain bertan, hogei graduko temperatura daukagu berrio zarrien, badirudi onako hau eh, udako asterik uh, beroenetako bat izanen dela, hogei tamairu graduko temperatura maksimoak espero ditugu gaurko, eta temperatura hoiek gora besterik ez dute eginen, astean zehar, bihar bertan ere, hogei tamairu gradutik uh, aitzinera, ibiliko gara termometroetan, hogei tamasei graduko gehienezko temperatura izanen dugula iragartzen dute. Hori dena den, datozen egunetan e, izanen da eta ikus ezagun bada zer ekarri digun e, aktualitateak gaurko egun honetarako eta beti bezala Nafarroako kontuei erreparatuz hasiera emanen diogu gure gaurko boletinari. Parlamentuak, Nafarroako parlamentuak konfiantza mozioa aurkezteko eskatu dio Jolanda Bartzinari. Konfiantza mozio hori aurkezteko eskatu dio Jolanda Bartzina Nafarroako gobernuko presidenteari eta Nafarroa baik bilduk eta ezkerrak bultzatutako proposamenak aurrera egin du PSNren botoekin UPNek eta Alderdi Popularrak aurka bozkatu zuten osteguneko osoko bilkuran eztabaidatuko dute mozioa beti ere azkeneko hitza barzinarena da Patxi Zabaleta Aralarreko koordinatzaile nagusiak adierazi zuen eskandalu demokratikoa litzatekeela eskaerak aurrera egin eta presidenteak konfiantza mozioa aurkeztuko ez balu. PSNek bat egin zuen proposamenarekin gobernuak ez duelako sozialisten konfiantzarik hauek azaldu zutenez. Ostiralean jada zabaleta kustailaren seia baino lehen konfiantza mozioa aurkezteko eskatu zion bartzinari eta mozioa gaindituko ezbalu hauteskundeetara deitzeko. Eta Nafarroako lege biltzarretik tafaiara eginen dugu jauzi, bertan andre bat bortxatu zuen gizonari zortzi urteko kartzela zigorra eman baitiote. Nafarroako provintzia uzitegiak zortzi urteko kartzela zigorra eman dio duela bi urte tafaian andre bat eh, bortxatu zuen gizonari. Epaileak frogatutzat jo du gizonak andrea behin baino gehiagotan bortxatu zuela eta argazkiak egin zizkiola biluzik. 2000 eta urriaren bian gertatu zen bortxak eta elkar ezagutzen zuten erasotzaileak eta erasotuak. Epailearen esanetan elkarrekin zita jarria zuten eta akusatuaren etxean egon ziren egun hartan edaten. Taberna batera joan ziren ondoren, tabernari bat ezaguna baitzuen Andreak han, irurak itzuli ziren orain zigortutako gizonaren etxera. Tabernaria eta Andrea seksu harremanak edukitzekoak zirela azaldu du epaileak, baina akusatuak etzien utzi. Etxea utzi zuen eh, tabernariak orduan akusatuak Andrea behartu zuen bere oean lo egitera eta ondoren bortxatu egin zuen behin baino gehiagotan. Akusazioak amar urteko zigorria eskatzen zuen gizonarentzat, Andreari zauria deiak egin zizkiola ere salatu zuen. Epaileak ez du aintzat hartu bigarren salaketa hori eta horregatik 8 urteko zigorria eman dio akusatuari eta 15.000 euro eman beharko dizkio Andrazkoari kalte ordain gisa. Gizonak gainera ezinen du Andrearengandik 500 metrora hurbildu datozen 12 urteetan. Gatozen eh, berrio zarrera, hainbat eh, kontu baititugu aipatzeko, lenik eta behin eh, gogoraraziko dizuegu bihar bertan, ekainak hogeita zazpi asteazkenarekin udalbatzaren ohiko osoko bilkura eginen dela, arretxaleko sei terdietan, hainbat gai jorriatuko dituzte hortan, besteak beste, berrio zarko aur eskola eraikitzeko obren bukaera onartzea, edo kulturetxea eraikitzeko obrak bukatzeko epea zabaltzea, hori ere onartzea. Horrez gainera, jaietako programaren onarpena ere eginen da, udalbatza edo pleno honetan, eta e, horrez gainera, amaika mozio, amaika eskakizun izanen e, dira, talde politiko ezberdinek aurkeztuak, lenik eta behin, izkierda ezkerra udal taldeak aurkeztutako mozio bat, e, krisiari buruzkoa. Nafarroa bai eta bildu udal taldeek aurkeztutako beste emozio bat Nafarroan ondakin erreusketari buruzkoa. Eta berriozarko udaleko alkatetzak aurkeztutako beste emozio bat herria, herrira taldeak eh, eskatuta Euskal preso politikoen alde. Birrio eh, Birriozarko alkatetzak eh, beste adierazpen bat ere aurkeztuko du e Geita Zortzi J plataformak ala eskatuta gei, lesbiana, transexual eta bisexualen eskubiden murrizketen kontrakoan. Udaltalde sozialistak bere aldetik beste bi mozio aurkeztuko ditu sexu eta ugalketa osasunari eta urdunaldiaren borondatezko eteteari buruzko lege organikoa berritzeko Espainiako gobernuak egindako iragarkiari buruzkoa lehenbizikoa eta bigarrena berriozarko e, udalean aurkeztutako bigarren e, mozioa Nafarroako gobernuari egindakoa mendialdea bat eta bi ikastetxeetan eskola garraioak e, jartzen jarri errei dezala eskatzen duena. Eta dagoeneko badakigu zein izanen den berri rok eh, jaialdiaren talde gonbidatua. Ze esatek eh, izan da taldea, leia handikoa izanen da bosketa hau, baina azkenean ze esatek taldeak lortu ditu boto gehien hortaz. Eh, talde hau izanen da irailaren batean berri rok lehiaketako irabazleen ondoren joko duen talde gonbidatua. Bosketan ze esatek taldea lortu ditu boto gehien, esan dugun bezala, eunda iru boto lortu ditu zehazki, eta bigarren lekuan, estu-estu harturik, dikers taldea gelditu da, eun boto lortuta. Ekainaren ama bostean asizen, edozein musika estiloko abestiak aurkezteko EPA, berri rock jaialdian, bai rap, elektronikoa, rock, pop, Eta abar, abestiak berrirok abildua yahoo.es eh, e-postara bidali behar dituzue berrirok abildua yahoo.es Eta parte hartzeko baldintzak dira taldeak diskotxeekin kontraturik ez izatea Eta abestiak jatorrizkoak izatea, hau da, taldeak berak sortuak kultur eh, itzorduei buruz hitz egiten eh, jarraituko dugu. Gai sozialei buruzko film laburren nazioarteko bosgarren eh, jaialdia abian da. Hau da, fikbe jaialdia abian da jada. Eta filmen onarpen epea ekainaren eh, eh, batean hasi zen abuztuaren amarrera bitartean. Berriozar Films kultural lantzeluz eh, kantolatu du beste behin ere Berriozarko udalarekin eta beste erakundeekin batera FIKBE gai sozialei buruzko film laburren nazioarteko jaialdiaren bosgarren edizioa. Urriaren emezortzitik hogeira bitartean eginen dute Berriozarren bertan eta esan bezala abuztuaren amarrera amarrera bitartean eh, aukera izanen da bertara ba, lanak aurkezteko. Eramateko lekua udaletxea da postaz edo ta zuzenean o, e, betiko elbidean, udal, udaletxearen elbidean kale zazpi bea. Lehiaketan e, genero mota guztiak onartuko dira, fikzioa, dokumentala, animazioa eta bar, eta filmen luzapenik handiena hogei minutukoa izanen da, ezin du gehiago iraun e, filmeak. honako sariak banatuko dira, sail ofizialean, hau da, epaimaiak erabakitako sailean, iru sari izanen dira, mila euroko lehenbiziko saria, zazpieun euroko bigarrena eta bosteuneko irugarrena. Beste sari berezi bate izanen da, ikuslen saria, irureun eurokoa, eta azkenik berriozarko dehendadunen elkarteak beste sari bat banatuko du irureun eurokoa. Eta diruaz eh, ari garela ezin aipatu gabe utzi euskara ikasteko bekak eskatzeko bigarren EPA e, zabalik dela beken deialdia egin zuen eh, berriozarko udalak euskara ikasketak eh, sortzen duen gastua inbatean finantzatzeko eta 2000 amaika 2000 bi ikasturtean egindako ikastaroen bekak ustailaren ama bosta arte eska ditzak ez udaleko auzo bulegoan udaletxean bertan beka ordaindutako matrikularen euneko berro gehia izanen da eta jasotzeko baldintzak batetik amasei urtetik gorakoa izate eta bestetik berriozarko erroldan inskribatua egotea. 2008ko azaroko deialdian bestalde beka jaso zutenek guztailaren amabosta baino lehen osatu behar dute eskatutako dokumentazioa. Eta argibide gehiago nahi izan ez gero, Euskara Zerbitzura jo dezakezue, bai telefonoz bederatzi lau sortzi, iru 00, iru bost bederatzi telefono zenbakira, edo euskara abildua berriozar.es e-postaren bidez. Telefonoz bederatzi lau sortzi, iru 00, iru bost bederatzi, edo eta e-postaz euskara abildua berriozar.es. Eta Saharako neska mutikoak eh, berriozarren ditugu jada, iragan ekainaren hogeita batean berriozarrera iritsi ziren eh, Saharako aurreak, Anas Elkarteak eta Nafarroako Saharar delegazioak antolatutako oporraldia bakean programaren baitan. Gora beraz beteriko bi eguneko bidaiaz geroztik, gaueko amaiketan iritsi ziren herrira, ilusioz beterik eta irribarretxu, euren harrera familiak agurtu eta besarkatzeko gogoz. Gu Guztira, egun da irurogeita bin eskamutiko dira Nafarroako amaika herritan eh, zehar jatuak egonen direnak, eta hoien artean amabi izanen dira berriozaren geldituko direnak. Eta sintonia honek adierazten digunez, eh, kirol kontuak aipagai izan ditugu datozen eh, minutuetan, iparraldeko joku torneoarekin hasiko gara, bigarren jardunaldia jokatu baitzen, iragan aste buruan, uarten eta gogoratu iparraldeko joku torneo honetan hiru jardunaldi jokatuko direla eta datorren igandean uztailak bat eguerdiko amabiterdietan irugarren eta azken jardunaldia jokatuko dela burgi herrian e, sailkapenei dago kionez, eh, modalitatez modalitate ikusiko ditugu. Lokotx biltzeari dago kionez, berako Fernando Etxegarai izan zen lehenbizikoa, Peatxi irazoki igantzikoa bigarren eta eder goldarazena zena irugarren beste berrio zartar bat ere ikus dezakegu klasifikazioan sailkapenean oier etxe berria berrio zazpigarren postuan zakulariei dago kionez honetan emaitza bikaina berrio zartarrena lehenbiziko postuan gelitu baitzen berrio B eta aldea Oskar Aguas anai lakarta eta oier aizkorbek osatua zendea de oltzako holtzako zendearen eh, taldea izan zen eh, bigarren eta hirugarren berriozar A taldea, Raul Maiza, Imanol Martin eta Iker Lizarragak osatua. Txingen modalitatean, e, Francisco Etxeberria arazuri, arazuritarra izan zen lehenbizikoa, eta Imanol Martin berriozartarra bigarren gelditu zen irugarren Adrian Berruezo, laugarren eh, Jose Txurrutia eh, eta eh, azkenik Alberto Oteiza lehiaketatik kanpo gelitu zen ez baitzuen parte hartu. Oiesek beraz, e, iparraldeko joku torneoaren e, emaitzak, asteburu honetakoak, e, baina baditugu kirol kontu gehiago izan ere, kirolaren arratsaldea eginen dute berriozarko gazteek elduden larun batean, ekainak hogei tamar, hainbat kirol praktikatzeko aukera izanen dute berriozarko gazteek, berriozarko gazteria saialak, eta aur zein gan, bizimodu osasuntxuak sustatzeko komunitate taldeak antolatu duten kirol arratsaldearen esan eskutik. Modu honetan, arratsaldeko seietatik aurrera, futbito eta frontenis txapelketak jokatuko dituzte, eta horrez gainera muaitai zein dantza, dantza urbano talerrak ere eskainiko dira. Ekitaldi guztiak berriozarko kiroldegian eginen dituzte, eta izena emateko e, sei bat zazpi zazpi irulau 06 bi telefono zenbakira hotxegin dezakezue. Sei bat zazpi zazpi irulau 06 bi. baditugu kontu gehiago ere azken eh, kontutxo bat bertan beran gelditu baita BKE e, eh, taldearen ekaineko ateraldia berriozarko kirol elkartearen mendi taldeak anboto mendira eh, antolatu zuen ateraldia urrengo astebururako, baina bertan bera utzi duten data berria finkatzea lortzen dutenean interesatu guziei komunikatuko diote. Eta hause izan da guztia, gure gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago berriozar e, irratian FMko eun puntu sortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.